terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Vila Morena Con esta cantiga, Xulio, despedimos o programa de hoxe. Pois sí, queridos ointes, eh, la Vila Morena é, é un himno da sí, sí, liberdade que eh, ten Portugal mm precisamente neste día do 25 de abril. Queridos ointes, que teñan unha feliz semana e anda ata o vindeiro xoves. Así que, amigas e amigos, que a noite vos o descanso arruga a vosa liberdade e dico a xoves que ven e a ser felices. Terra da fraternidade Grandola Vila Morena Em cada nos igualdade À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola, tua vontade. Grandola, tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra uma azinheira que já não sabia a idade.